بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا نبز رسول أكرم Qilimiz Mekke haram, bayatardıq cihad üçün, Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz... Türkistan İslam Partisi, İslam Avazi Radyo Anıltış bölümüdən anıltışımızla başlayımız. Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz Resul Ekrem, Qilimiz Mekke haram, bayatardıq cihad üçün, Rabbimiz qıl sabit qadam, imamimiz Resul Ekrem, Qilimiz Mekke haram, hayot bardoq jihod uchun rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' rabbim sango hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglatishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim samo hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim Görəlişik أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid abdulkarim va mujohid usmon boturning yetakchiligida elib boramiz bugun hijriya 1435 yili muharramning 3 kuni payshanba ya'ni milodiya 11 oyning 7 kuni tuvanda zulhajjining 26 kunidan muharramning 3 kunigacha bo'lgan oltishimizni huzuringizga sunamiz sizlarga bu haftalik anglatmoqchi bo'lgan sahifalarimiz tovandikicha الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Anglitishimizning sirat qismida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi. chekidan oshgan zulm sitam ahtinomisi quraysh doirlari vodiy mahassabdiki Bani Kanana yig'in markaziga yig'ilib, Bani Hashim va Bani mutallib jamoatlari Muhammad alayhisalomni bizga o'limga tutib bermigicha bu ikki jamoat bilan to'ylashmaslik, soda setiq qilmaslik, o'zaro uchrashib aralashmaslik, bordi keldi qilmaslik va o'ylariga kirib chiqmaslik, hatto salom sihat qilmaslikqa qasamiyat qilishdi va mushu haqda maxsus bir ahdnoma ma'qullab Bani Hashim jamoatidan Anglitishimizning islomiy da'vat qismida amirimiz Abdullah Mansur akaning muborak Beijing Tiananmen jihodi to'g'risida bergan bayonotini huzuringizga sunamiz. Mana qarindoshlarimiz Allohning izni bilan Xitoy kommunistlarining eng muhim o'rinlaridan biri bo'lgan Simoul xarakterlik Tiananmen maydonida Xitoy kommunistlarining qalbiga kirib, fidoilik qilishga muvaffaq bo'ldi. oltishimizning islomiy she'r qismida birodarimiz sobitning katta ular qoldiq bizlar nomli nashidisini huzuringlarga sunamiz doim safda iduq birga hech ayrilmay ketdim rost sadni qo'yib qoldiq bizlar dilga sirdosh elimizga birodarlar bir asla ketdik qo'yib qoldik bizlar dilga sirdosh edi bizga avlatishimizning yordorlarini ziyorat qismida Birodarimiz Yusufni qilgan ziyoratning davomini huzuringizga sunamiz. Taqriban shu o'ng taraf qarilgan yerda shofer birodar kelib rolni kuchab bo'ldi. Qarilmadi mashina. Hmm. To'liq qarilmagandan keyin o'tib ketamaydiganda bir qitim oldi to'xtatib bilan o'rniga bilan to'xtadi. Buni kerakda to'rimiz nim bo'ldi bu yerda qarasa. Ketsak, bas ketamiz bu yerda. to'xtingda mashina birodarga bir xil o'sha bir birodar tupurlab ketib qoldi tormozinjon osil osil bunaqa mashina to'xtamay deb aytyapti endi qo'zibdi uxlayotgan birodarlar ular sal normalsiz sizni ulim turib ketdi turib tahlillar sahifasida mujohid birodarimiz forig tursunning dunyo vaziyati va yahudlar to'g'risida qilgan tahlilning bir bo'lagini huzuringlarga sunamiz tarixdan buyon islom ummati o'z e'tiqodining manbasini makka va madinani cho'rdigan holda qabul qilganga o'xshash mana bugungi dunyo kufr va murtad kattaboshlari amerikani cho'rdigan holda barliq zimmalarga fitna fasod urug'larini chachidi xalqaro banklar aksiya va paychek bozorlari asosiyatan jahullarning qo'lida ular o'zlarining iqtisodiy jihatdagi afzalligidan foydalanib jahidiy hukmronligining yigani asosi dunyoga iqtisod jihatdan hukmron bo'lish e, deb biladi shuning uchun yahudlar insonlar kalasiga dinni siqib chiqarib uning o'rniga Avlatishimizning shahidlar izlari sahifasida birodarimiz Sabitning shahid akimiz Abu Bakr O'zbekistonining ish izlari haqida qilgan bayonlarining davomini huzuringizga sunamiz. Endi bir Alloh subhanahu va taoladan qo'rqish kerakki, bu so'zni anglab qolgan, ya'ni sog' turib namozni tark etib qolgan insonlar Alloh taoladan qo'rqish kerak. Uzr olmaydi. Lekin shu yerda shu akimiz shunchalik ig'ir zaxmi, hatto qilish imkoniyati mumkin, intayin oxirida shahid bo'lib ketdi. Şu birodarimiz hatta shu yerdan ibadetini ibodatni qo'ldan namozni o'qidi bu badbaxtlar ig'ir zarba yopdi ekan o'qitmay o'qatdi yurg'inlig'ini Hatta hatto biz minayotgan chekinadigan yo'lg'imi yaqin yaqin atrofga tushidi shuning bilan hali bir uzun yo'l yurib ikki uch soatdek yo'l yurib boshqa bir markazga keldik birodarlar degan ekan meni markazga chiqdi birodar oxirida xalqaro va rayon xabarlari ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz ایزرا دیں لوگوں چکر دشلار رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا Quraysh doirlarining mazkur ikki jamoatga jazo yurgizganligi. Mushu bir necha hafta ichida mushriklarga nisbatan zo'r vaqalardan orqa orqadan mundoq to'rt vaqa yuz berdi. Hamza musulmon bo'lib edi, orqadilla Umar musulmon bo'lib ketdi. rasululloh bo'lsa ularning taklif loyihasiga qo'shilmay so'dilishni rad qildi amdilikda bo'lsa bani hoshim jamoati bilan bani mutallib jamoati musulmon yoki g'ayri musulmon deb ayrilmay hammasi muhammad alayhissalomni himoya qilish va uni jon tikib qo'g'dashga qasamyod qilishdi mushriklar bu taraqqiyotlardan hayron qilishdi haqiqatanmi hayron qilishga tegishli ish bo'ldi chunki ular navoda muhammad alayhissalomni o'ldirib qo'ysa makka vodiysi qonga to'lib oqadiganligini balki ular har ikki taraf bir birini tub yiltizdan quritib tugishish mumkinchiligini tunib yetdi shunga ular bu oqibatlarni o'ylab bevosita qonliq urushish orqali emas balki boshqacha bir xil usul bilan jazolashga tutish qildi lekin ularning bu usuli ilgirkidan qabi ham razil edi chekidan oshgan zulm sitam ahtinomisi quraysh doirlari vodiy mahassabdiki bani kanana yig'in markaziga yig'ilib bani hoshim va Bani mutallib jamoatlari muhammad alayhisalomni bizga o'limga tutib bermigicha bu ikki jamoat bilan to'ylashmaslik savdo sotiq qilmaslik o'zaro uchrashib aralashmaslik bardi keldi qilmaslik va uylariga kirib chiqmaslik hatto salom sihat qilmaslikqa qasamiyat qilishdi va mushu haqda maxsus bir ahdnoma ma'qullab bani Hashim jamoatidan qatti sulhi ya'ni yarish qabul qilmaymiz va Muhammad alayhissalomni rozimanlik bilan o'limga topshirmog'icha ularga ish og'irtmaymiz deb hujjat imzolashdi. Ibn Qayyum mundaq deydi. Aytishlarga qaraganda hujjatning tekisini Mansur ibn Ikrama ibn Amir ibn Hashim yozgan va yana bir rivoyatda Nazir ibn Haris yozgan deyiladi. sayih rivoyat shuki, uni Bag'iz ibn Amir ibn Hashim degan kishi yozgan bo'lib, Rasululloh uningga duo qilgan edi. Natijada uning quli qurib qolgan. Mazkur to'xtamnoma imzolangandan keyin Kabining ichidagi bir to'rikka isib qo'yildi va shu kuni, ya'ni Bisatning 7-yili Muharram iyi ko'ringan kechisi Bani Hashim jamoati bilan Bani Mutallib jamoatining odamlari musulmon, kofir hammasi Abu Lahabdan boshqasi ayrilib Makkadagi Abu Talib jilg'isiga qamal qilindi. Abu Talib jilg'isidagi 3 yil qamal qilish qattiq kuchayib ketdi. Ulardan ochliq va boshqa oziq-tuliklar uzib tashlandi. mushriklar Makkaga kirgan oshliq va boshqa moddiy ashyolarni qo'ymay sotib olganlikdan qiyinchilik shu darajaga berib yetdiki, ular daraxtlarning yupurmoq qozonlarini va teri kirgatlarni yeyishga majbur bo'ldi. Hatto qiz-xotinlarning va narsidi buvoqlarning ochlikdan nola faryod qilishlari jilg'ining kaynidan anglanib turardi. ularga yetkizildigan turmush lozimlikleri xish aqribalar yoki insonparvar kishilar tarafidan intayin maxfiy ravishda yetkaziladi muassirga ilinganlar bo'lsa ehtiyojliq narsa keraklarni sitib olish uchun faqat harom oylardila qamoldan bo'shinab chiqa olaydi chiqqandimi makkaning sirtiga chiqib sitib olishga to'g'ri keladi chunki mushriklar makka ichida muşu iki jamoatdan bir kişi narsa sotib almakçı bo'lsa onlarını aldırmaslık için soğudusuğa töpüle pul getip matanın bahasını örültü yutadi hakim İbni hizam hammachisi hadicha roziyallohu anhoga pat pat ançı munchi buğday qatorliq yemekliklerini yetküzüp berip turadi bir qitim abu Cahil uchrab qilib uningga islivoldi va uni bu ishdan cheklamoqchi bo'lgan edi abul baxtari degan kishi org'a tushib mingtaslikda hakimni hiliqi bug'doyni hammachisiga yetkazib berishga imkoniyat yaratib berdi abu tolib yuqorqi azob oqibatlarni tortayotgandan sirt rasulullohdan xotirjam bo'lolmayotdi u har kuni kech kirib kishilar o'z kafirlaridan o'rin ilishga boshlaganda rasulullohga suiqasd qilish maqsadi borlarni boplash uchun uni o'z o'rniga berib yetib qilishga buyurdi qorong'i tushib al oyig'i jimiqqanda bo'lsa o'g'illaridan birini yoki o'z qarindoshlaridan birini va yoki bir navra inillardan birini rasulullohning o'rnida yotqizib qo'yib rasulullohni uning o'rniga berib yetishga buyuraydi payg'ambar alayhisalom va uning bilan birga muassirga ilingan musulmonlar haj mavsumi mazgillarida qamaldan bo'shinib chiqolaydi va shundula andin kishilar bilan uchrashib ularni islomga da'vat olaydi. yana mushu ozg'ina kunlardagi da'vat jarayonidami abu lahabning nimalarni qilib yurdig'onligini oldingi boblarda zikr qildik tafsili jarayonni shu yerdan ko'rib olg'aysizlar yo'lsiz ahdinomining amaldan qoldirilishi to'liq uch yil o'tib ketdi vaziyat yanada musulmonlarga foydasiz holda davomlashmoqda edi bisatning o'ninchi yili muharram iyida iliqi tangsiz ahdinoma hujjati birdilla yirtib tashlanib ittifoq buzildi uning jarayoni mundoq bo'ldi quraysh xalqi ichida mazkur shartnomaga nisbatan rozi bo'lg'uchilarmi norozi bo'lg'uchilarmi bor edi ularning ichidagi norozi bo'lg'uchilar mazkur hujjatni amaldan qoldirib uningga qo'l qo'yg'uchi ittifoqni buzib tashlash uchun yo'l mangdi ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رسول الله Aziz radio anglığıç qarindaşlar, diqqətinizlər əmirimiz Abdullah Mansur Akinin bayanatında bolsun. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahil qail fi kitabil aziz. Faqatilu aimmatal kufr. والصلاة والسلام على رسوله القائل بعثت بين يدي الساعة بالسيف وعلى آله وأصحابه أجمعين Beijing Tiananmen maydonida elib berilgan jihodiy amaliyot to'g'risida bayonot. Allohga hamdlar ki Sharq Turkiston mujohidlari 2013-yili 28-oktyabr Beijing Tiananmen maydonida mashina fidoyilik amaliyoti elib berishga muvaffaq bo'ldi. Allohning izni bilan bu jihodiy amaliyot terisiga sig'mayotgan takabbur Xitoy hokimiyatini qattiq vahimaga soldi. bu qatimqi fidoyi amaliyani ilib borgan va shu jang amaliyatida shahid bo'lgan shuryurak ummat o'g'lonlarga allohning salomi rahmati va mag'firati bo'lsin ulug' alloh bu jihod amaliyatidagi qarindoshlarimizni pirdos jannatlarda yerlashtirsin amin bu jihodiy harakat qandoqdir boshqalar sifatlayotgandek millat vatan davosi maqsad qilingan yoki xitoylar sharqi turkistonda yurgizayotgan siyosatlarga norozilik bildirish harakati bo'lmasdan balki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davridan toki hozirgacha davomlashib kelayotgan haq bilan botil o'tirisidagi aqidaviy kurashning davomidir bu kurashning davr qiyomatgacha davomlashadiganligi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq degan لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة mening ummatimdan bir guruh kishilar qiyomat kishi haq ustida g'olib bo'lib urush qilib turdi muslim rivoyati aziz mujohidlar sizlar allohning buyrug'iga labbak deb allangan mujohidlar yetakchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning izini bosgan haqiqiy ummat o'lgulari biz mujohidlar sizlardek islomning sharafini musulmonlarning or nomusini qo'g'daydigan islom qo'rg'onlarini faxrlanamiz alloh taolo mujohidlarga xitob qilib mundoq deydi Faqatilu aymatal kufr. Kufrning katta boshlariga urushayotganlar. Mana qarindoshlarimiz Allohning izni bilan Xitoy kommunistlarining eng muhim o'rinlaridan biri bo'lgan Simoul xarakterlik Tiananmen maydonida Xitoy kommunistlarining qalbiga kirib, fidoyilik qilishga muvaffaq bo'ldi. Allohga hamdlar bo'lsinki, qarindoshlarimiz eng qattiq qo'g'dalanadigan mazkur maydonning bexatarlik tusoqlaridan bosib o'tib, xitoylarning tajovuzchiligiga amaliy javob qaytardi mo'minlarni xursand qilib kofirlar qalbiga qo'rqinch soladigan bu natijalar faqat va faqat robbimiz alloh tarafidandir alloh taolo mundoq deydi وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ular o'zlarining qurg'onlarini o'zlarini allohning azobidan to'siyolaydi deb o'ylagan edi ularga allohning azobi ular o'ylamagan yerdan keldi alloh ularning dillariga qo'rqinch soldi ey xitoy kofirlari shuni bilib qo'yinglarki sizlar 60 yildan buyon sharq turkiston musulmon xalqini aldab kelgan bo'lsanglar alhamdulillah ular endi uyg'ondi dushmanini kim ekanligini haqiqat tunib yetib diniga qaytdi izzatning qandoq qo'lga keldiganligini bildi bu va bunga o'xshagan jihodiy amaliyotlar Təxə tuncu başlanışdır. İnşallah Allah'ın yardımı bilən Tiananmen meydanında pidayı qılan şəhidlərimizin varisləri musulmonlarga qarshi qarorlarni ma'qullab siyosat belgilaydigan xalq chongsariyi ya'ni renmin daxitangni ham nishonga oladi biz xitoylarga shuni eskartamizki kommunist hokimiyat musulmon xalqimiz ustidan bostirish va zulm zo'ravonliklarni tugatmagicha shundoqla sharq turkistondagi muslimligi tarixiga xotima bermaguncha ular dunyoning qandoq yerda bo'lsin xotirjam hayotini hargiz davomlashtirolmaydi alloh taolo mundoq deydi قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ularga urush echinglar alloh ularni sizlarning qulinglar bilan jazolaydi alloh ularni xor qiladi alloh sizlarni ular ustidan g'olib qiladi islom dinini ustun qilib kofirlarni jazolab, mu'min qavmning ko'ngliga shifoliq, yana tasalli beradi. Xoliq kishilarni chiqib tashlab, izzat tonini kelgan ey aziz mujohid qarindoshlar, sizlar kafirlar zindonlarida buzoq qilinayotgan hamshira och sing'illarimizning nidosiga amini javob qaytirdinglar. Sizlar ezilganlikdan qalblari puchunib ketgan mazlum musulmonlarga umid chirqi yiqib berdinglar va zolim tajovuzga qarshi turishda qandoq qilish kerakligini amaliy suratda ro'shan ko'rsatdinglar alloh sizlarni rozi bo'lsin qadamlaringlarni mustahkam qilsin ulug' alloh sizlar bizdan shu shahid qarindoshlarimizning varislarini chiqarib bersin amin alloh taolo mundoq deydi ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين jihatdan bo'shishib qolmanglar shahid bo'lganlar uchun qayg'urmanglar agar mo'min bo'lsanglar ustunlik qozonasizlar ey sharq turkiston musulmonlari xitoy kommunist kofirlari va yerlik murtadlarga maydonimizni ochiq qilib allohning do'stiga do'st dushmaniga dushman bo'layli qarindoshlarimizning alloh yo'lida bergan qurbonliqlarni zaya qilib yotmayli bizning shahidlarimizning qonlariga xiyonat shakllanib qolmasin qachoniki biz allohning amriga bo'ysunib jihod ibodatiga qochsak alloh bizdan buxorliqni ko'tarib o'tadi biz shunga guvoh bo'ldikki uzun yil kofir tag'utlar rejimi ostida yashagan musulmon xalqlar kalimatullohni ustun qilish uchun jihodni o'ziga lozim tutib alloh yo'lida qo'l banda oldida hur yashayotidi shunga jihod ibodatini ahyo qilish bizni dunyo va oxiratda nijotlikqa erishtiradigan negizlik omildir alloh taolo mundoq deydi والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين bizning yo'limizda jihad qilganlarni albatta hidoyat yo'liga yetaklaymiz alloh haqiqatan yaxshi ish qilg'uvchilar bilan birgadir vallohu g'olibun ala amrihi valakin aksarannasi la ya'lamun aziz radioanglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar islomiy nashidida bo'lsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alhamdulillahi robbil alamin allohga cheksiz hamdlar bo'lsin Qarindoshlarimiz Xitoy poytaxti Beyjingdagi Tiananmen maydoniga istishodi amaliyot qilishga muvaffaq bo'ldi. Biz mana shu qiyin kunlarda avval hisoblardan o'rin olgan shu mujohid va mujohida qarindoshlarimizni tabriklaymiz va ularga dunyo oxiratda katta ajr savob tilaymiz. mana bu qarindoshlarimizning jamoatimiz bilan tashkiliy va yoki boshqa munosabatning bo'lish bo'lmasligidan qat'iy nazar ularning bergan qurbonliqlari bizning qurbonligimiz ularning oil tavobatlari bizning ota ona akuka uka ochi singillarimiz va biz ulardan faxrlanamiz tavandiki nashidini dunyoning har qaysi joylaridagi allohning kalimasini oliy qilish yo'lidagi shahidlarimizga ve onların aile tavabatlarına hediye kılımız. Şahit bulup ketti ular kaldık bizler. Amanetke sahip bulup kaldık bizler. Şahit bulup ketti ular qoldik bizlar omonatga sohib bo'lib qoldik bizlar Ketti ular hatır xotirjamlik diyorg'a bu imtihon dunyosiga qoldiq Bizler ketti ular hatır xotirjamlik diyoriga bu imtihan dunyosiga qoldik bizler her kim istar إلي daim صديق لقني صديق ketti ular أمر قلدك بزنا أن أرزو idi bizga shu shahidlik armonga yetti ular qoldiq bizlar eng cho'ng orzu edi bizga shu shahidlik armonga yetdi umr qoldik bizlar doim safda iduq birga hech ayrilmay Kettim rast sadni koyup kaldık bizler. Dilken sevdaş elimizge buraderler. Bir asla, ketti koyup kaldık bizler. Dilken sevdaş idi bizga birodarlar bir asla katti qo'yib qoldik bizlar shahid bo'lib katti ular qoldik bizlar omonatga sohib bo'lib qoldik bizlar ketdi ular xotirjamlik diyorg'a bu imtihon dunyosiga qoldiq bizler hech bir meva ko'rmay ketdi tikib ko'cha viga ig'iz tegib qoldik bizlar robbimizdan doim tilab sodiqlikni shahidlarning izin bisib qoldik bizlar Rabbim izdim daim tilep sadıklıklı Şehitlerinin izin bizim kaldık bizler Şehit bulun ketti ular kaldık bizler Amanetke sahip bulup qoldi bizlar haytadilar mushtoq bo'lib qoldik bizlar qaytadilar mushtoq bo'lib qoldik bizlar aziz radio anglag'uch qarindoshlar diqqatinglar yardorlar ziyoratida bo'lsin keyin tag'in tepkaga chiqqandan keyin doktor birodar qaytib keldi u yerda meni butam qarab tikmay ham bo'ldi ekanmi deb oppoq chiqib qoldi ekan pay paykandan ko'ribdi bildi temib qo'ydi keyin farruqni dumbisini tikdi qo'lini tikmadi xudoyim bo'ladi shundan farruq pochtol ansa birodarlar asha qani orqa men hamsa ko'taraymi chiqamsan deb hech qaysi o'rnida bo'lib ketaman deb ko'taray ko'taray deb shu yerda ko'tarveraymi ularni ko'tarsa ya bo'ldi qo'yib qo'yavermanglar deb ag'rib ketganlar keyin otmini alayman dedim shunaqa deb u yerda otni oyog'iga olib desa dushmanni qilishda o'tash kerak ekanda dushmanni mm-hmm. shu shu tug'an yerimiz o'n besh yigirma asr bizni kutib turgan shu putqulimizni tikkan ya vallohi dushmandan ehm, eng uzoq bo'lsa bir ming besh yuz metr keldi burun biz top yetmish ot bir ming uch yuz metr shunday edi u sal old taraf biz mayoq taraf bir ming besh yuz metr kelsa kerak akasi otning taqsin taraqshiga ovozini anglab o'q ketish mumkin deb otni oldida bir masjid saqlab turibdi shu yerdan alloh razi bo'lsin turabiy degan birodarimiz asar bo'ladi yana bir qatim ko'tarishga muvaffaq bo'ldi egiz birodar to'k qushdek shundoq cho'ng cho'ng oladi yilish qilib ketaman deyman tag'in tushyapmizda endi keyin otni qishig'i opadi alhamdulillah otga minib nog'on bo'ldik markazga oldiq markazga kelsak birodar tayyorlik qilib turibdikan imron akam lag'manni etib turibdikan <laughs> joylarimizni rastlab birinchi lab man keldim endi man kelgandan keyin yotdim birodarlar bir birlab keldi alhamdulillah alloh cheksiz shukur shu yerda e, shu o'n birinchi oy vaqtda shu milodiy e, o'n birinchi oy vaqt o'n birinchi oyda endi bizni vatanimiz sovuq bo'ladi taqriban kuzdan oxirimi kuzdan beshinchi vaqtlar mayaldimi hamda tog' rayonlari ajoyib soha o'zingiz bilasiz ham u manglagan yo'llarimiz hammasi iqinda shu vaqtda alloh razi bo'lsin ansar birodarlar shu vaqt qattiq ta'sir qilgan bunga rivoyatkam raybalarni suv kechib karvat ko'tarib suv kechib kelar ekan hali suvga ana tarat og'limi odam yiqidichu suvga bak suvga deyman qilinmaydi meni shu suvda ming'ib kel desa putam saq bo'lsinmi a oldin man kechib magan vaqtimda beshinchi ay sakkiz man yangi sangar kelgan vaqtimda bilib hmm. qoldim beshinchi ay mezgil kechib maganliganda o'n birinchi ayda kechib magali bo'lmaydi bu suni ansar hmm. birodarlar alloh razı olsun ajoyib bir alloh taolo chidashni bergan ekan buni suv kechib olib kelgan ekan meni atlay kelgandami aqimni bir birodar manda oldimda bir birodar atni nuqtasini tutmaganda ajoyib bir izzat subhanalloh u birodarlarmi suv kechib maganliqda alloh taolo qabul qilsin asarlarni hmm. keyin kech uyg'ondim ras man uxlab qolibman mandan boshqa nurman ukamni anglabdi navoiy ukam kim farihni anglabdi navoiy ukamni qizil chekat alloh taolo bu kishiga ajoyib bir shu yerda har bir pay o'q allohning izni bilan sayr qildi allohni izni so'rab naga tushishni izni so'rab shu yerga tushdi deganda mutmang bo'lib ketdimda shu yerda subhanalloh bir tol temir parchasi bu mag'ziga kirib ko'mirchak so'ngan ekan bu kirib ko'mirchak yumuşak suyakdan yumshoq bu. portlagan kuvvetini siz bilasiz mana shu Avuç yana portlab bir dal to'rtpoyz shu ko'mirchakka kirib mag'izdan kirib oyoqni ichkasilar bas shaytonlar allohni izidan arab deb bo'ldi o'sha kirib to'xtab qilg'iliqda Allah'ın allohni Kim yeni bir pay, yeni bir temir poy bu jo'bua oktan deb qo'yamiz o'q xaltisi uni oktan bada o'qtanning bu tarafini teshib o'qtan degan odatda qo'saq tarafdagi ismda bu xuddi o'qotmas kiyimdek bir mudofaa bilan qiladi o'xshaydi o'qdan teshib kirib o'qtanni teshib o'qni uchlarini buzitibdi chuvitibdi keyin o tarafini teshib chiqolmay mundo ishitib qo'yibdi nuqchi qilib agar o'sha o'qdan to'sab qolmagan bo'lsa u qo'siqni ma tarafini kirib a tarafini chiqib ketsa uni aram deb qoldi odam alloh taolo ajoyib bir shu ishqdan tizilib borisini mana shunday bir hikmat bilan shu tutib Şu shu birodarni saqlab shu yerimga cho'g'anchalik mag'izdagi ko'mirchakni doktor birodar qaychini tiqib bosib burilib бұл bu ko'mirchakdagi doktorni patisi Muhtemelen evlideydim şu anda. Deşet vakırvetliydi öyle kendisi. Erçet geçer için alnım Ya alnım attım ben sen ben мәс қылмақлы қояды мәс қылмайлы үшін қайсын тықыплам апты қылын чын доктор бірадырым дейді қылы қайсын тықып ravrus kuchaytyotirlikda munda munda tas chiqadigan narsa emas ekan aytdim shunda butun kuchim bilan tassam xudoylaqanda bir og'am tasib musobaqasida og'am kuchchab tasizg'o shunda bir kuch bilan tassam ters çıktı dedi alhamdulillah u yerda bir bir parchasini ilib tiklab keyin atsa men putamni ko'rib payni tikkan bo'ldi o'sha yerda payni tikib qo'ydi keyin oqsab olib tushdi bizni atsa degan otlarni birodarlar boshqa markazlik birodar otlarimizni olib undan keyin to'gi va asarlarni to'gisi va to'gisini tayyor qildi rahmanlar to'giga chiqdi bizni otidan shu yerda alloh cheksiz shukur alloh hamdi bo'lsin hamda rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zini hayotida to'gilda safar namoz o'qigan ekancha shu yerda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir dori bo'lay otni tepida ikki rakat namoz o'qib oldim alhamdulillah ham bir muhojirlik hayotga ya'ni jihodiy mujohidlar hayotimizga bir shirin lazzatida bir ya'ni shu zaxmiy holatda shu otni tepida payg'ambar alayhissalom bir qatim bo'lay deb shu namozlarni o'qib olishimiz alloh cheksiz shukur katta bir ne'mat endi keyin mashina qishiga pishildiq mashina bilan u yerda alloh taolo ajab bir ish bo'ldi endi bu tag'ni yo'llari bunday es es bo'ldi qaytish yo'lida bir egiz taqvam uyga chiqish shunda es shakli yo'lda qayrilmada u mashinaning o'ng tarafga to'liq qarilamaydigan bo'lib qolibdi ekanda roli keyin taqriban shu o'ng taraf qayrilgan yerda sho'pir birodar kelib rolni kuchab udi qorilmadi mashina to'liq qorilmagandan keyin o'tab ketamaydiganda bir qaytim oldi to'xtab bilan bilan to'xtadida shuni kayni gandirish kerakda u to'rimiz nim bo'ldi u yerda chiqib <laughs> ketsak bas ketamiz bu yerda to'xtingda mashina birodar degan bir xil shopir birodar tipirlab ketib bordi to'rimiz osil osil qanaqa mashina to'xtamay kayni dajyotir endi ko'zibni uxlayotgan birodarlarni ulim sal normalsiz sezib ulim turib ketdi turib mashina saklabman tushinglik ulim man degan tipirlab ketbarman nurmatga mana bular qarab yotadida bunda e, o'rniq yotirib u yotgan bo'lgandan keyin shuni ko'maydi man bunda o'tiraqlab ko'rib alloh taoloni mana shuni ko'zib tog'dan sanqilab chiqib buloqliq tikayaptichu ko'zib chiqib buloqliq oq chaq endi bunda bir tosh qo'yib qo'lingiz patqanak orliq yo'q odatda hmm. tag'ilda mashina desak tosh qo'yamiz to'xtab qo'yaga birodar oqshaq tosh qo'ygidak orliq yo'q oljaqqa qo'yaylik toshni oshunchalik orliq kelib lan olloh endi bir maloikalar tutib qoldi mana shu yerda janoqqina to'xtab qoldi mashina o'sha bir birodarga aka men tushovlaymikan desam o'tiraveramkan keyin bilan rolni to'liq yana bir urib mayoqqa silib qo'zg'atdi mashinani qo'zg'alib yana agilama qaradi yana agilama yana urilib taqib kelib yana to'xtab nim qildi keyingi yana dajish kerak shu bilan yana iliq to'xtamay daji qildi bu bola quli ishkini tish pastga otdi bizani Aziz radio anglag'uvchi qarindoshlar, diqqatinglar tahlillar qismida bo'lsin. أطلق الشاشة والمدفع صوب في عيني كي تقلع أن تقهر يوما إقلاعي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amerikadagi ish bilan tan ko'z oldimizga mayli u harbiy iqtisodiy fan texnika va siyosiy jihatlardan bo'lsin dunyodagi eng ilg'or davlat degan manzara ko'z oldimizda keldi kishilar nazarda imkonlarning fursatlarning erkinlik va barobarlikning manbasi deb qaralgan har xil iriq millatlar ishimizni o'ngshab qo'yarmikin bizga yordam qilarmikin deb yuzini toplab meyisini mushtlab uni yig'lab o'zi o't qo'yib yurgan bu bichor dardmanlarning nazardik amerika amaliyotda o'ziga o'zi ega emas anlamak э, g'alatilik ish qilgan bilan ammo buning hech qanday ajablangudak yeri yo'q birodarlar э, bunga tarixdan faqat ikki misol ish bilan emas э, buning birisi birinchi dunyo urush mezgilida osmoniya xilofatining yiqilishida arablarning orasiga yordamchi qiyofatida kirilib arab turk orasiga adovat va tafriqchilikni e, urug'larini chechib oyog'i chiqmas e, mojarosi deb qo'ygan angliyalik e, o'ttir darajali qo'mondon laurentis yevropaliklar bu kishidan g'arb uchun ko'rsatgan cho'ng to'kpisi ham islomni zaiflashtirish oxirida uni yiqitishni ko'rsatgan to'kpisini muayyanlashtirib toj kiymagan podsho degan nomni bergan yana buning yana bir misoli manjular hukmronligidagi chin sulosining eng oxirgi davridagi to'rt yoshli podsho bu bola podshoh bo'lsinmi lekin amaliy huquq pardarqislikka narani qulida mana bugungi amerikani iqtisodiy siyosiy axborot va har qaysi jihatlardan tizgilab o'ziga qul qilib pardarqisda ish yurizayotgan hozirgi zamon toj kiymagan podshohlar dal yahudlar e, yahudlarning dunyoning tizginini tutib turayotganligi ko'plagan musulmon xalqaro analizchilarga mahbiydegidek bir sir bo'lmasmi ammo bizning xalqimiz o'zini yahudlardan yiroq sanaydi xalqimiz ichidagi ayovsizlik diniy besimni aslab ishib berishni xitoylarning bizni yo'qotish uchun ishlatayotgan suiqasd deb o'ylaydiki hargizmu yahudiy nasoralarni bu ishlar bilan munosibatlik deb qaramaydi munosibatlikmi yoki munosibat mana bu tema bizning qiyindoshlarimizga ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lgan e, e, temamiz tarixdan buyon islom ummati o'z e'tiqodining manbasini makka va madinani cho'rdigan holda qabul qilganga o'xshash mana bugungi dunyo kufr va murtad kattaboshlari amerikani cho'rdigan holda barliq zimmalarga fitna fasad urug'larini chochidi xalqaro bankalar aksiya va paychak bozorlari asosiyatan jahillarning qo'lida ular o'zlarining iqtisodiy jihatdagi afzalligidan foydalanib yahudiy hukmronligining yigani asosi dunyoga iqtisodiy jihatdan hukmron bo'lish e, deb biladi shuning uchun yahudlar insonlar qalbisiga dinni siqib chiqarib uning o'rniga e, pul degan e'tiqodni e, singdirdi oldi bilan biz yahudlarning aqidasiga qaraylik ular o'zlarini Allohning tanlangan bandlar deb qaraydi o'zining ruhlarini Allohning ruhining bir parchasi deb bildi. Shunga e, yahudlarni urg'anlik ilohiy izzatni to'kkan bilan barobar deb bildi. E, ularning nazarida yahudlardan boshqa millatlar ittunguzning o'rnida shunga e, boshqalarning mili xiyonat qilish jazoni ilish mollarni o'g'irlash yolg'on qasam yolg'on guvohlik berish ish qilib o'zidan boshqalarga har qanday razilliklarni qilish joiz deb qolmasdan balki allohga yiqilishni vosi deb biladi yahudlar dunyo iqtisodini kontrol qilishda boshqalarning xususan musulmonlarning iqtisodini tizginlashda itidiganlar yo'chiq bo'lsa atgan hozirgi dunyo sanoat taraqqiyotining asosi neft bilan gaz neft bilan gaz eng ko'p chiqadigan e, arabiston afrika kavkaz va o'rta osiyo e, davlatlari asosiyatan musulmonlar o'tiraqlashgan e, ming afsuslar bo'lsinki xuddi biz o'z neft gazlarimizga ega bo'lolmagandek ularmi ham shu neft gazlarga ega emas misolga dunyo bo'yicha eng boy hisoblangan saudiya arabistoni man ko'rgan materialda kuniga o'n olti million kub neft ishlab chiqardi har kubga 200 litr xom neft sig'di amerika hukumati saudiya arabistonining neftini ichib berish вақтыда ayni vaqtida har bir kuppa eng доллар bo'lganda 40 dollar berish bilan kelishim imzolab olgan saudiya hukumati o'ziga tava shu pullarni ololmaydi chunki u pullar xalqarodagi yahudiy banklarda saqlaniliq agar ilish to'g'ri kelsa e, isbot ko'rsatib ma'lum nisbatini ololaydi e, bu siyosat hozir e, xitoyda yurgizilyotidi nurg'un puli bor bir musulmon pulni olmoqchi bo'lsa o'zining puliga isbot ko'rsatib oladi shuni bilib olishimiz kerakki hozir xitoy yurgizayotgan iqtisodiy qurilma yavlardan qabul qilgan ko'chirimdan boshqa narsa emas shu arabiston ziminda neft ishlab chiqarishga mas'ul injener xizmatchilar asosiyatan chet ellik kunda chiqayotgan o'n olti million kub xom neft faqat shu yahudiy nasoralarning ig'idan chiqayotgan son neft ishlab chiqarishdan tortib yo'tkab akatkichi bo'lgan butkul yo'l intizomni qoldi shularning qo'lida o'sha e, qo'l shularning qo'lida tursa ular sonini oz ko'rsatma deb e, e, sonni oz ko'rsatma deb xiyonat qilmadi o'g'irlik qilma deb hech kim aytolmaydi uning ustiga yahudlarning e'tiqodi bo'yicha yuqoriqi ishlarni qilish allohga yiqilishning vosita deb biladi sad hukumati bankidan olgan pul nima ishlatilar o'zimizni maoshimiz chiqqanda uni nima qilishimiz qismanni hisob qilmaganda qimorxonadan tortib kiyim kechak attirdan tortib hammasi xitoyni qo'lida cho'ng sherkat korxonalarni yahudiy nasara egallagan bo'lsa ushoqlarni xitoy va hindistonga o'xshagan taraq qilayotgan ikkinchi egallagan Э, ish buni bilan э, tuguni tuguni yo'q ayni vaqtida saddam husayn kuvaytga tajovuz qilganda saudiya hukumati amerikadan yordam so'raydi shuni bilan amerika 560 milliard amerika dollarlik pul chekini saudiya hukumatiga berdi bu pulni saudiya hukumati vaqtida berolmasa bizga ma'lum bo'lgandek buning usmi bo'ladi chunki yahudlar usm ya'ni jazoni yemasa ollohga qilisholmaydi jazoni ustiga jazoni yuklangan pulni saudiya hukumati hozirgacha to'layotidi Ha, yana bir taqa hozir Saudi ziminda taxminan 50 mingdan 70 minggacha Amerika askari bor. Bularning barliq chiqimini Saudi hukumat ko'tirdi Shunga xalqaradagi Yahudi banklari e, Saudining oshqon pulini qarz va askarlar chiqimi hisobida tutib qoladi. Xulos kalam, birodarlar, xalqaro bankalar, bozorlar, shirkat, korxonalar asosatan e, yahudlarning qo'lida. xitoy xalqaroliq bozorga kirgan ekan e, yahudlarning ko'rsatmasi e, bo'yicha ijtimoiy amali yo'q chunki yahudlar xitoylarga hargizmi bekor bir narsa bermaydi e, inshaalloh buni o'z navbatida so'zlaymiz xitoylarninki iqtisod qarab yuzlanishi sakson to'qqizinchi yildagi o'quvchilar namoyishi va undan keyingi sovet ittifoqining parchalanishi bilan umumyuzlik ishga oshirilgan ayni vaqtida xitoy hokimiyati ichki va tashqi jihatdagi e, siyosiy muqimsizlik sababidan e, muqimlikning ishga oshirilishini e, iqtisod bilan bog'lab umumiy xalqni iqtisodiy yo'nalishga safarvar qildirgan buning eng chong ko'rinishlaridan biri to'qsoninchi yillari televizor radio gazet jurnallarda tashviq qilinib do'konlarning oldiga yozib qo'yilgan nauzubillah bu ko'rturshan deya ya'ni xeridor degan iloh degan tashviqot buni cho'ng ma'nini ilib elsak yahudlar xitoylarni iloh degan gap chiqadi xitoylarning mollari yahudlar kontrol qilib turgan bozorlardan ubur qilindi Э, hozir xitoylarni э, e'tiqodida pulning o'rni shunchalik yuqori yuqurki э, navbatdagi xitoy jamiyatiga eqib yurgan bir jumla so'z e, bunga qila oladi e, ya'ni hashamatlik e, mashinada ichida o'tirib yig'ilsam yig'laymanki hargizmi velosiped o'tirib xo'sh bo'lmayman mana bu xitoy jamiyati mana bu hozir xitoy xizmati bo'lsa vatanparvar xizmati bo'lmasa hokimiyatni chirk deb tanlaydi partiyalik bo'lish faqat huquq mansabga erishish uchun bular yuchan yuicha degani huquq bo'lsa hammasi bo'ladi deb qaraydi davlatni suyish vatanni suyish hammasi soxta shior davlat rahbarlarimi xalqning nimani suyadiganligini obdan biladi mana bu hozir xitoydagi iqtisodiy qulluq xitoylarda bir idiom bor e, ya'ni sunukun har qancha yomon bo'lgan bilan e, butsatva pishiq kiydirib qo'ygan temir chambarakdan qutolmaydi ya'ni sunukun gap olinsa ustozi tansang uning beshig'a bir o'qisa sunukun e, vaja ustozi vaqiraydi xuddi shunga o'xshash bir kunlarda xitoy yahudlarni gapiga unamaydi ekan yahudlar uning beshig'a ixsajatan bir o'qiydi shu chog'da qolg'inni biladi iqtisodiy qulluqda bizningmi o'zimizga tegishlik nisibimiz bor boshqalarga emas kichik bolalarga qaraylik ular shu o'ynayotgan to'r o'yinini darajama daraja yuqori ko'tarish uchun pul sonini ma'lum nisbatga yetkazdi qarang bili qurut uchun qarmoq ilindi mushuk baz uchun ana shunga o'xshash hech nimani xiyol qilmay butun diqqati bilan to'r o'yin o'ynayotgan shu farzandlar qilisiga pul degan idea noit yushirin bex surishga boshlaydi shuning bilan pul topgannochi pul topolmagan yaramsiz bu hargizmi rizq deb tushunilmaydi puli borning gipi pul yo'qning gipi to'ng yig'ib aytganda oiladagi jidal ana shuningdan Э, yahudlarni insonlarni axloqi jihatdan buzishi yahudlar shundoq e'tiqod qiladiki yahudlardan boshqa millatlarni olloh yahudlarga isha qilib minish uchun yaratib bergan shuning uchun bularga minish kerak minish uchun ularni buzish kerak ular bu buzishni madaniyat degan namozida e, ilib boradi e, mana bugungi amerikadagi hayosizlik axloqsizlik va boshbashdoqlikninki manbasi vollivud va mo'til shirkatlari dal yahudlarning qo'lida shuning bilan e, butun davlatlarga kino film va mo'til shirkatlari e, bollivudni doir qilib turib o'zlarini torlini tanshaydi buning bilan siz cho'lponlarda kiysiz ichsiz mangsiz so'zsiz dongliq markalarga qaraysiz hatto dadangizdan onangiznimi cho'lponlardek yasaysiz buning hammasi saxtpazlikdan boshqa narsa emas yig'ib aytganda boshqalarning depi o'ynaysiz qarang bu yahudlarning odamlarni kishisiga kirib buzishiga Alloh inson tabiatini obro'liq yaratgan bo'lg'ashqa hech qanday bir kishi o'zining obro'yining to'kilib e, boshqalarning oldida aybining e, ichimlik qilishni xohlamaydi e, butun davlatlardagi qonunlarni topilgan qozon arabiston ziminda toza bozor topolmagan chunki o'z obro'yiga qattiq diqqat qilgan arablar bunda qozonni o'z o'g'isiga bekitib olsa boshqalarning nazarida yomon ta'sir berib qilishdan ansirgan shuning bilan yahudlar o'zi noit kichik to'rt burjak bir qonun qabul qilg'ich yasab chiqqan buni faqat takchiga qo'yib qo'ysangizda hamma yerni tortolaydi buning bilan bu kanal qabul qilg'ich arabiston ziminda qattiq bozor tepib ketgan buni ko'rgan yog'lar ichini kulgan mana bugungi kunda taraqqiyot va zamonaviylashganning ifoda sifatida kompyuter ko'pligan oilalar umumlashdi dinsizlarni qo'yib o'zimizdaylar yolg'iz uyda o'tirib nimalarni ko'ramiz kimlar bilan parangishimiz bu o'zimizga ayon ham sazgir hissiyotlaribizningki maxfiy sirlari yoshirilgan barmoq diska va sig'im kartalarini yinimizda ilib yurgani bo'ladi yani, alloh subhanaa taolo shu darzi mehribonki osmon zimin toshqicha gunoh bilan kelsa Alloh bizning oldimizga osmon zimin toshqicha mag'firat bilan keldiganligini, e, ba'zan vaqtlarda e'tiqodimiz kuchayib, e, shundoq ilhomlar kelib ketadiki, samiyatlik bilan pitkul e, kishilarning oldida o'zimizning gunohlarini e'tirof qilib ketgimiz ketadi. Ammo bu vaqtda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ummatimning har qanday gunohi kechirildi, kechirilmaydigini Alloh yoshirgan oshkorlash degan hadis esingiz keldi. Shuning bilan nafsimizga qilgan oyat hadislarni o'zingizga mustahkam qo'rg'on va qal'a qilib turib kompyuterni knopkasini bosasiz yovlarning axborot vositalarini kontrol qilishi hozirgi amerikadagi mashhur televizor kanallardan abc mbc cbs kanallari yahudlarni qo'lida yana angliya chiqadigan angliya vaqt gazeti sunday tem jurnali amerika chiqargan new york vaqt gazeti washington pochta gazeti sodatlik qatorliq gazet jurnallarmi yahudlarni qo'lida hatto turkiyadagi hurriyat milliyat jumuriyat gazetlari bilan tarix hayot qatorliq jurnallarmi islomiy xilofat yiqitishda zo'r to'kib qo'shgan dunni yahudlarni qo'lida turkiyadagi ittihat va taraqqiyot jamiyatlarmi bular bilan munosabatli shu yahudlar butun dunyodagi cho'ng cho'ng televizor axborot vositalarini kontrol qilib o'zining g'oyasini amalga oshirdi اقتل أطفالي وشبابي اقتل أطفالي وشبابي وتمتع بالموت تمتع وتمتع بالموت تمتع وتمتع بالموت Aziz radio anglag'uchi qarindoshlar, diqqatinglar shahidlar izlarida bo'lsin. Meni ko'tardi Ibrahim. Hmm. Siz Ana Endi ma'mumayman. Bilimga urayotgan shu bilimni tuzlayolmayman hatto. Endi shu yerda bu badbaxtlar dedik shu agarchanda o'ng tarafdan mansaq, o'yni o'ng tarafidan mansaq yaqin. Ammo badbaxtlar ko'rib qoldigan yo'q. Hmm. Sol tarafdan mansaq yiroq. Ama şu çağda braderler Allah razı olsun. Yani şu brader bizlerini oylap, zahmi braderlerini tezden apırıp davalaş gerek. Bunu şehit olup küçük ihtimalle kılar. Tutuz yürüyüş için şu yerde tevekkül kılıp mağdı. Hem tevekkül kılıp mağsa o ya bir yol var. O yol düşmen ki şunca uçuk yönüne yapır. Eğer o kassalar Allah saklasın şehit kılıp için mümkün. Töğütelerini şehit kıldığı için mümkün. Hmm. Lakin braderler şu yerde tevekkül kıldı. Bu tarafından bizni ek etti. Yoldan Allah razı olsun. Hakikaten hem de өзінің жинді алған келіп қойып қалдыған ишамы бар содан кейін маңды азырақ маңғаннан кейін мен дедім сен мені қолтықлап алсаң иншалла мен маңар ішім мүмкін дедім ол бірадармен шаршыған шүнкі қолтықлады алдырмай құтымды сүйреп маңдым білім тарпым зақми болған болсын білімді көтеріш мүмкін болмады ма иніш мен атынан бірадар әп маңды әп маңғаннан кейін бір үш төрт метр жырақлықта алдымызды бірадарлар бізді сақтап тұрды екен андан кейін үш күрестік бірадарлар білен күрескеннен кейін birdan lekin boshqa birodarlarni xabar qildi ansar birodarlar keldi alloh rozi bo'lsin ansar birodarlarni shundan keyin ansar birodarlarni keldi kelib ya'ni boshqa birodarlarga xabar qildik lekin ular yana biza markazini ob'em deb o'tdi yani uch to'rt soatlik yo'l minglab andan keyin amaliyot qilgan o'ringa kelmiz shu biz markaz qilgan tarafda boshqa birodarlarni markazi bor boshqa o'zbek deymiz boshqa birodarlarni ham markazi bor u yerda shu birodarlar bilan boshqa panjab birodarlarim bor shu birodarlar aloqa qilishib shularning kelish uchun uch to'rt soat ketadi lekin biz amaliyot qildirganga yiqinyadimi ham pochta birodarlar ularning soni oz yetishmaydida odam hmm. <clears throat> shuning bilan bizni ko'tardi ko'tayotgandan keyin manga bir karvatni ishkalang birdan karvat aytyapti meni to'rt birodar ko'tardi olani <clears throat> boshqa bir birodarlar ko'tardi ko'targandan keyin shu ko'targan birodarlarni orasida meni ko'targan birodarlarni orasidan ham yoshli cho'ng bir akamiz bor shu akamizmi karavot qilib ko'tarib shu vaqt shundan bir ta'sirlandim shu akalarimizdan shu birodarlarimizdan alloh rozi bo'lsin endi o'zimni bir seksenkiga bir jiddiy qutqizish karavotlari jiddiy emas shu yog'och mehrligimi xili bor shu birodarlar ko'tadi anqicha biz shu zaxmiy bo'lgan o'rindan yo'tkab uni buni qilg'ichi sham bo'lib ketdi sham bo'lib ketgandan keyin keyin buni angladim chunki man birodarlar meni avvalroq olib ketgan olib ketgishdi shu yerda alloh rozi bo'lsin hatto abu bakr birodarlardan so'rabdi namoz vaqti kirdimi men keyin ha kirdi desa men namoz o'qib olay deb oshqal holatda turibman alloh taoloni fazlidan yana o'zininki farz ibodatini ado qilib tashladi hamda bir alloh subhanava taolodan qo'rqish kerakki bu so'zni anglab qolgan ya'ni sog' turib namozni tark etib qolgan insonlar alloh taolodan qo'rqish kerak uzr bo'lmaydi lekin shu yerda shu akimni shunchalik ig'ir zaxmi hatto hayat qilish imkoniyatimi oxirida shahid bo'lib ketdi shu birodarimiz hatto shu yerdan farz ibodatni qo'ldan bermay namozni ado qildi bu badbaxtlar ig'ir zarba yebdi ekan to'xtamay o'qotdi nurg'unlagan ovqatni hatto biz minayotgan chekinadigan yo'lg'imi yaqin yaqin atrofli tushidi shuning bilan hali bir uzun yo'l yurib ikki uch soatdek yo'l yurib boshqa bir markazga keldik birodarlar kelgandan keyin shundan keyin meni markazga chiqdi birodarlar chiqqandan keyin qon to'xtamadi manda ham shundan keyin holimdan ketdim madarim qolmadi oxirgi kishlarni ko'p bilmayman bir vaqt bir uyga keldik uyga kelgandan keyin shundan keyin azroq dam olgandek bo'ldim bir vaqtda ammo baba akamni akilishdi birodarlar akagandan keyin shundan keyin tartib qilmoqchi bo'ldim tartib qilish uchun yana qaytadan yaralarni men qildim hamda iliqi uyda biz yaralarni tangdoq. hamda u uy qandaqdir bir oliy darajalik pokiz uylar emas emasdek shu uylardan bir jarohatlarni tengish uchun kerak bo'lgan operatsiya saymonlari undan narsalar bo'lsin faqat shu jarayonni qaytadan almashtirib pokizroq bir latla tepilishi mumkin endi oldi bilan kiyimimiz yitqan bo'lg'achqa bu yallig'ini qilish mumkin shuni almashtirdik almashtirib qo'ygandan keyin yana hamda u ikki uch soatlik minut bo'lgandan keyin bizni o'zimizni markaz tarafiga ketish kerak hmm. markaz tarafiga ketish kerak shuning uchunmi yana uch to'rt soat yo'llanish kerak endi hmm. bizni boshqa yiqiroq bir yerga olib boribdida hmm. andan keyin shundan keyin manga bir otni tartib qildi otni o'ttira olamsan dedi qani bir sinab boqay dedim u akamizni akyapti akyatgandan keyin orqa bilan men chiqolmadim o'rtasamdan ko'nglim ilishib abu bakr akamma ham ussizlik talab qilib turdi man ussizlik talab talab qilib turman lekin bu zaxmiy bo'lgan chog'da suv ichish mumkin emas endi hmm. ichirmaydi ham boshqalar chunki u vaqtda xatarli ekanda suv ichish hmm. shundan keyin ichirmida shundan keyin mangdoq mangandan keyin ham bir vaqtda shu yarim kecha atrofi bo'lib o'n o'n ikki atroflarda Şu shu vaqtida hem ya'ni top qurollarning ovozi uzilmagan vaqt o'qlarni dushman tarafdan o'qlar kelib turyaptida yana qandan keyin ortga chiqdim dasturda o'ltiramidan keyin alloh taoloni yordami bilan o'tladim Çünkü o u akimizdan mandi Әмділік бұрадарлар маңдыған еллар, субханалла, шында чоқуғы чықсыз, яны күшсіз, чоқуғы çok яны күшсіз. Әмді бұл жарияңда адат құрық маңсымы ажайып еріп кетеді әмді. Лекен бұрадарлар сәбір қылып шәр мен вадыды да, tushunib qo'yaptiq bir vaqtda otni bir necha mingandan keyin shu men so'radimda birodarlarim abu bakr oldimda akitibdi ekan abu bakr qani man abu bakr bir holim nuqson bo'ldi desam seni oldingda ak inshaalloh sen xotirjam bo'l dedi shundan keyin ketib man bu tog'ninki ust tarafda men qilaman tog'ninki ust tarafida bir chig'ir yo'l bor tog'ning tuvan tarafida iqim bordida endi qish qattiq sovuq hmm. suvni odatda bunday bir ichish mumkin emas uni ustiga tag'in suyi aslidilli sovuq o'zingiz bilasiz yoz kunlarmi sovuq tag'in suyi lekin uni ustiga ham qishdi ham yomg'ir yig'ib turyapti ustimizda bo'sh simsin yomg'ir ha aralash bir narsa yig'ib turyapti hmm. shu vaqtda birodarlarga qaradimki subhanalloh birodarlar chiroq yoqmay chunki dushman tarafga chiroq nuri ko'rinib qolsa ular ham otidan maya tarafda mankan shu suvda men yonayotganligini ko'rdim aydan shu vaqtda hmm. ko'rdimki birodarlar shu vaqtda oyoqlari bilan shu muzdek suvga kuchab turib birodarlarni ko'tarib shunchalik ta'sirlandim endi birodarlardan alloh rozi bo'lsin bir o'ylab baqsaq bo'ladi shunchalar qish pastida sovuq suvga ko'chib bir birodarni alloh rizoligi uchun akitib bordi o'sha yerda birodarlar hatto shu yerda birodarlar subhanalloh talishib turib oladi narsani man ko'taray desa men ko'taraman birodarlar uning oldida bizni nechi qitim bir zahmi to'shib zahmi to'shigan bo'lg'achqa o'zimiz bilamiz buning qanchalik tashkil ekanligini suvning qanchalik sovuq ekanligini lekin faqat birodarlarni shu yer majbur qilayotgan narsa alloh rizoligidan boshqa bir narsa emas faqat alloh taoloning rizoligidan boshqa bir narsa emas shuning uchun birodarlarni ko'rdim shunda ta'sirlandim hali bir yarim kecha bo'lgan chog'da ana undan keyin bizning markazniga keldik markazniga kelib lekin birodarlar charchab umuman holi qolmagan chog'da keyin boshqa bizning birodarlar mashina bilan tartib ekan bizni olib ketishga shuni bilan mashina bilan keldi kelgandan keyin abu bakr kamishkani mashinaga bosdi bosgandan keyin shundan keyin yana bir cho'qqiga chiqadigan mashina chiqyotdi shunchalik ko'krak tarafimdan bir narsa bosgandek bo'ldi hali ham jinim chiqitgandek hali ham shaytib tutilgandek his qildim a hmm. tarafda abu bakr mendan o'ta ham vaqro dedi alloh subhanaa taoloni rahmati subhanalloh besh o'n minut yo'l yurgunimdan beri man manmu shunday bir uyquga ketibdiman abu bakr aka ham uyquga ketibdi u yerda xalqaro va rayon xabarlari mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat olloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati qoyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi Қытай Мұбарак Тиянанның жихатына үшіріш қолырынды. Қытай әуелқі тәшіқат мәтбуатларыда 28-ні өктәбір әліп берілген Мұбарак Тиянанның жихатыны тәқәт бір қатнаш вәқәсі деген қалпақ білен үшіріш қолырынды. Әйні вақытта мұжахетлер әйдәп кірген машина аталмыш шынжаңның номер тақсысы әсілған джеп машинасы болып, машинының ішіге орылаштырылған бензин қачаланған бәк, көмір қалтек, пичақ, va kalimiy yozilgan bayroq qatorliq urush asoblari hamda naq maydonda shahid bo'lgan kishilarning salohiyati aniqlangandan keyin xitoy taraf intayin xo'rliq ichida bu jihodiy amaliyotni bir qatimliq zo'ravonlik terrorlik harakati deb atashga majbur bo'ldi bu qatimliq jihodiy amaliyotda nishon qilib bekitilgan o'rin xitoy poytaxti shundoqla xitoylarning muqaddasatlardan bo'lgan madaniyat markazi beyjing tiananmen maydoni bo'lib Buning Xitoy xalqi va Xitoy bexatarlik organlariga nisbatan ikki taraflama g'oyat zo'r besimlarni elib kelishi, shundaqla xalqning hokimiyatga bo'lgan ishonchisini zo'r darajada ziyonga uchiradiganligi ilgari surilmoqda. Xitoy muborak Beijing Tiananmen jihodiga nisbatan yuksak darajadagi sezgirlik bilan inkos qaytardi. Xitoy taraf voqeaning kelib chiqish sababi munosabatli shaxslar qatorliklarini tekshirib aniqlagandan keyin 5 kishini tutqun qildi va bu qatimliq jihodiy amaliyotni intan inchkilik bilan oldin planlangan tashkillik zo'ravonlik terrorlik harakati deb bekitdi Xitoy taraf bu qatimliq jihodiy amaliyotdan keyin ichki qismida vatanimiz Sharqiy Turkistonga bo'lgan bexatarlik qo'g'dash takshirish salmiqini zo'raytib, ko'chkoylardagi hamma odamni bizar qiladigan kimlik takshirish, kirib chiqqanlarni surish qilish qatorli xizmatlarni kuchaytdi. Xalqarada bo'lsa, bu qatimliq jihodiy amaliyotning farda orqasidagi planlovchisi Turkiston Islom partiyasi degan qarashni ilgari surdi va Shanghay hamkorlik tashkilotidagi Ejes Tavut qo'lchimoqchilariga chaqiriq qilib, terrorlikqa qarshi hamkorlikni yuksak darajada yuqori ko'tarish xalqarodagi terrorlik harakatlari kun sayin avj olayotgan bugungi kunlarda birlikda hosil qilib oldini olish tadbirlarini yaxshi ishlash va terrorliqqa qarshi turish qat'iy maydonini ifodaladi shundoqla bu qatorliq jihodiy amaliyotning parda orqasidagi filologisi deb qaralgan turkiston islom partiyasining o'zbekiston qatorliq o'rta osiyo davlatlaridagi ta'sirini ojizlatish ko'rindi allohu akbar Allah kafirlarga ang yaxshi kifoya qilguchi va musulmonlarga ang yaxshi hamidir. Ey Allah, mujohidlarimizning jihadini barakatli qilgin. Mu'min qavmning zardab bo'lgan qalblariga shifo va tasalli ato qilgin. Amin. Shehanizdagi musulmonlar qabristonligini ko'chirish buyruqi norozilik qo'zg'adi. Байырлар, Шихазы шәһәрендәге мәлім бір мусламаннар қабрстанлыгы 2013 елы 11 айның 4 күні, яны пәйшәмбе күні Шихазы шәһәренең җанубындагы Кызыл Такка көчүриш буйрыгы болып, бұл бу кара Шихаздагы мусламан халыкның наразылыгын козгыган. Мәлім булышча, шу саяттан 30 октябрь дүшәмбе күні Шихаздагы мусламаннар йыгылып, мусламаннар қабрсын көчүришкә наразылық білдіріп намайыш қылған. namoyish jarayonida shexanzdagi qabristonliqqa to'plangan mingdan ortiq omma qabristonlikdagi qorayog'ochlarga har xil mazmundagi norozilik lozunkalarni esib partiya hukumatning navbatdagi masalaga chiqargan qaroriga bo'lgan noroziligini ifodaladi ey olloh mazlum musulmon xalqimizga haqiqiy nijotlik yo'lini ko'rsatib bergin ularga haqni haq botilni botil qilib ko'rsatgin Xitoy sahiya doiralarining odamlarning içki a'zolarini o'g'irlaganligi yaşkarlandı. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy sahiya doiralarining davalını atkan bimarlarının ya ki ölümge hüküm kılınan mehbuslarının içki elib olganligi yanıklanan. ma'lum bir bemorning oshkorlanishicha o'zining bir tuqqan qarindoshi davolanish jarayonida ichki a'zosining o'g'irlanganligini bilgan lekin xitoy taraf sahiya doirlari buni inkor qilgan shundoqla faqat o'zi xohlab hadya qilganlarningla ichki a'zosini elishga bo'ldiganligini aytgan ismini oshkorlashni xohlamagan bir shaxsning bildirishicha kelgusi bir necha oy ichida xitoy turmalaridagi o'limga hukm qilingan barliq mahbuslarning ichki a'zolari elinib bo'ladigan ey alloh zolim kofirlarga o'zan kifoya qilg'in biz najis kofirlarning musulmonlarning ichki azarlar emas hatto bir tal tukigimi chaqilishiga rozi emasmiz haqiqatan musulmonning bir tal tuki ham kofirlarning butkul vujudidan pok va qimmatlikdir bu bizning o'zgarmas aqidimiz Suriyaning o'ttira qismida mashina fidoyi amaliyoti bo'ldi. Suriyaning o'ttira qismidagi shaharlarda portlatuvchi modda besilgan mashina fidoyilik amaliyoti yuz bergan bo'lib, natijada oz deganda 4 odam o'lgan. Statistikaga asoslanganda 2011 yili to'qinish portlagandan buyon Suriyada 100 mingdan ortiq odam o'lgan. Urush sababli musofirlarning soni 9 oyda 2 millionga yetgan. Ey Alloh, Suriyadagi tavhid erkaklarga o'zing yordam bergin. bu ummatga ana shundoq fidoyi o'g'lonlari sababli izzat ata qilg'in amin nachi 11 ma musulmonlari dengizda yo'qolib ketgan Berminning musulmonlar chiqqan ma'lum bir kemasi 11 oyning 3 kuni g'arbiy qismdagi dengizni o'rilib ketib, necha odam dengizga tushib ketib, izlariga bo'lmagan. Hozirga kadar hayot qolgan 6 odam topilgan. Bermada musulmonlar bilan buddistlar o'rtasidagi to'qinish davomlashmoqda. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan bir hafta ichida 1500 odam Bermini tashlab chiqib ketgan. Bermining Arakan shahrida bu to'qinish boshlangandan boyan, 200 necha odam hayotidan ayrilgan. 140 ming odam uy makonsiz qolgan. ey alloh bu mushrik kofirlarga o'zing kifoya qilg'in musulmonlarga qo'llarida qilich tutalaydigan g'ayrat ato qilg'in amin pokiston tolibon harakati amiri hakim masudsiz josus aeroplani hujumida inshaalloh shahid bo'ldi inna lillahi va inna ilayhi rojiun xabarlarga asoslanganda 11 oyning 1 kuni Şimali Vaziristan Miram Şah Bazırı'na yakın bir mahallede uçuksuz casus aeroplanı hücumu neticesinde Pakistan Taliban Hareket Emiri Hakimullah Mesut'un özü çıkalgan 6 adam inşallah şehit bulgan ve 2 adam yaralangan. Pakistan murtad hökuməti Pakistan Taliban hərəkəti mücahidlərinin o'zining tinchlik musofasiga zo'r darajada buzg'unchilik qilayotganligini va bu qatimliq bombardimondan intayin xursandligini bildirdi. Biz Әне шындақ мұртат мұнапықларға жекарлаймыз ке, бұ дін өзінің әң қымметлік адымы Мухаммед әлейсіселемдің 1900 жыл үлгірі айрылып болған. Бұл ол әргіз тоқтап қалмайды. Иншалла, Пакистанның тұрыштық мұсапысы текімі чоң тәхтіклерге келеді келедіғалықы шәксіздір. Вә, біздің өлтірілгәлер жәннетті. Сілерінің тапыларыңлар жәхеннемді. Жәхеннем немедіге яман төшек. Pakistan qabayil rayonida Pakistan armiyasining harbiy avtomobillaridan birsi minaga tushdi. Xabarlarga asoslanganda, o'tgan bir hafta ichida Pakistan askarlari qabayil rayonidagi ma'lum bir bozorni qalayimqan o'qitib va bombardimon qilish natijasida begunoh xalqdan ikki ayol va ikki kichik bola inshaalloh shahid bo'lgan. Yerlik mujohidlar bu nohaqchilikka chaqmoq tizligini inkas qaytirgan bo'lib, mazkur bozordagi xalqlarga barliq do'konlardan mollarni olib chiqib ketishni buyurgan. shu bir hafta ichida jang boshlanish mumkinligini bildirgan buni g'olablar pokiston armiyasi haftada bir kun ilib bordigan oziq tulik to'shish cho'ng karvanida harbiy avtomobillardan birsi binoga tushdi Bu portlash natijasida bir askar o'lib, 29 askar yaralangan. Ey Alloh, mujohidlarimizning o'z iffat nomuslarini oladigan va shu yo'lda jinini fido qiladigan g'ayrat shijoatini ziyoda qilgin va jihadimizga barakat ato qilgin. Amin. Bu haftalik anglitishimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki haftalik anglitishimizni ko'rishgacha Rabbimiz Allah'tan sizlarga va bizga xotirjamlik tilaymiz ishlarimizning önümlük davomlashi uchun salih duoda bulgaysizler. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Kel dostum kıdılgın izzet çipigen, Müstehkem şart bulup alğa Bu jihad bakidur toki qiyomat kıyamet, jahonni cehenni İslam'ın Kel dostum gidilgin izzat sepiga Mustahkam sat bulup olga yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cihanni İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolida Kur'an'ı dinin izzeti Kayisi kılmaktır Kur'an diyani Gözleydu şehadet Allah rızası mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati qoyisi qilmoqdir qur'onni ali ko'zlaydi shahodat alloh rizosi qoyisi qilmoqdir qur'onni ali ko'zlaydi shahodat alloh rizosi ko'zlaydi shahodat alloh rizosi ko'zlaydi shahodat alloh rizosi